Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Les Bords, chers auditeurs et auditrices de l'Antichambre. Vous êtes bien sur le 105.9 en compagnie de l'oncle Ben et de moi-même, Elbert. Bonsoir, Elbert. Comment vas-tu ça va très bien. On a tardé un petit peu là. On arrive sur la fin du mois. Reprise, euh, voilà, reprise difficile euh, en 2016. On va pas rentrer dans les détails, mais voilà, on a tous euh, d'autres projets, des, occupations professionnelles qui nous ont éloignés des, ondes. Mais en tout cas, on est de retour et on va essayer de, rester présent. Et puis on, bah, va démarrer cette, nouvelle année avec l'habituel, les habituels top 5 qu'on a l'habitude de faire à chaque fois pour, pour refermer l'année euh, écoulée euh, proprement. Très bien, donc moi ça sera un top 45. Et toi 45 titres 45 euh, titres, 45 tours, pardon. <laughs> <laughs> donc une sélection, voilà, 45 de l'oncle Ben, c'est sa spécialité. Et puis moi j'ai choisi une sélection de, de 5 titres, extraits de, de, 5 albums, sortis également en vinyle l'année dernière. Donc voilà, c'est ma, ma sélection euh, personnelle. C'est-à-dire, c'est, avec ça qu'on va commencer et, on euh, et, on se refait pas. On sera quand même dans une ambiance assez, euh, assez 90s, on va dire. D'accord, donc euh, moi il y aura un petit peu de rap et puis un petit peu de funk. C'est toujours difficile hein, cet exercice, faire les. les... Oui, oui, top 5. Hein, c'est sûr. C'est sûr. Donc moi ce, sera, ce sera, moi, ce sera vraiment 5 titres rap pour ce top 5. Et puis si euh, le temps nous le permet, euh, en fin d'émission, je proposerai une petite sélection de 5 titres afro, latin, funk, un petit peu de tout. Et eh bah ben, très bien, je te propose donc de rejoindre les platines pour nous proposer ta sélection. Donc vous allez écouter ça euh, directement sur les 105.9 de Radio Élébor pour cette nouvelle émission de l'Antichambre. cents spent quicker than to make them. you motivated to use them, I'm motivated to save them. Y'all real love me, you love my credit card. So when I tell you to leave, it ain't that hard. Baby, you can not cry if you wanna, but you better not cry to me. Baby, you can not cry if you wanna, but you better not cry to me. Baby, you walked out, so don't come crawling back to me. Baby, you can cry if you wanna, but you better not Everything you ever wanted and never needed defeated your fears. I gave you my ears and dried away your tears. And now you're looking at me like you don't know my name. Like I didn't hold your hand when you walked through the flame. Like I didn't pay the price for not repairing your shame. You about to get it, forget it, girl. You take and won't quit it. This road, I won't fit it. This life, I can't live it. Nope, I can't spend it. Get it, don't come back with it. Listen, you about to step, I'm tired of it. Baby, you can cry if you want it, but you better not cry to me. Baby, you can not cry if you wanna, but you better not cry to me. Baby, you walked out, so don't come crawling back to me. Baby, you can not cry if you wanna, but you better not cry to me. steadier, step steadier. We rise, glide down. I'm shoes. on the vine every time we'll grow. Straight sunshine with the H2O clad dog. I move like shark, predator. Think them who we bring where them no editorial. Look for the regulars and those who ceremonial. We see memorials for junkies who are overdosing on the garbage package that ain't even worth promoting. See a floating skyscraper, so I'm regulating. Network the target audience, I'm penetrating. Know yeah. all the rules and the code of the game. I take uncut. a ride on this music Check on my road out. up to fame. You want that uncut? We got the raw shit the top grade that I could break you off with. And you can try to get a sample of this top spin, but you best to be prepared when you walk in. Cause a dose of this shit is something proper that's medicated by your one and only doctor. And I've learned to stop fucking with the vodka and start messing with these samples that we chop up. Chop, chop, chop, chop. Alameda along the LA River. Head to downtown, cause these suckers never deliver. Then I bring it to the middle of two major markets. The ones laying in the cut, they're always the smartest. Never saying too much, never acting the hardest. Cause I meet with King Pans, gotta show them the product. Legal narcotics in the form of musical notes. Need yeah, to distribute yeah, these raw cuts yeah, all over the globe. Out, uh. And you can go and get you a taste. We got the kick, high hat, snare, drum, and the bass. Got the rhymes and the beats to get you numb in the face. And if you keep talking shit, you get. atenção. Let's start with the doubters that said I couldn't make it, but look what I made it out of. As soon as I progressed, I seen them all pile up. It's all justified, cause I'm someone my mother proud of. Got too much heart, probably could rent a little bout. They thought that I was dead when I went through my little drought. You can't swim with the sharks and move like a trout. And you fool, and I don't know what being a guppy about. No. My first love said she second fiddle. L said your friends, then your family start to dwindle. And everything you love would be the thing that ain't you. So I had to cut a few off, no insult. It's cool when they in the club all frequently. And I was in the books learning frequencies. They do the music for the likes, and I do it cause without it I probably won't survive. I'm deadly when I pull the pin out. Fuck that, that ain't hip hop, it's something else. Fuck that, that ain't hip hop, it's something else. <laughs> That your life, took that detour. See, every time I'm touring and every show I'm proving, I probably need to be up in that G4. Sell a million, we up in a G5. Last show both bust, the joint had Wi Fi. I can't complain, cause I'm from where young men die. And everybody hold you down and then you still rise. And still rise like the new towers. Middle fingers to dream killers, the true cowards. Hitting up promoters, we couldn't move shit. Now they running to their phone like it's a new pit. They say it's business, I just say it's lame. So God said, relax, it's part of the game. I guess they don't understand me anyway. They say you ain't make it till they say that you changed. <laughs> I'm deadly when I pull the pin out. Fuck that, that ain't hip hop, it's something else. don't, be your I'm deadly when I pull the pin out. <laughs> Fuck that, that ain't hip hop, it's something else. that's all for you. I'm wiping out your whole team. Ow, splatter your dreams with lyrics to shatter your skin. That's all for you. I'm wiping out your whole team. Ow, splatter your dreams with lyrics to shatter your skin. That's all for you. I'm wiping out your whole team. Ow, splatter your dreams with lyrics to shatter your skin. That's all for you. I'm wiping out your whole team. Yo, and yo, my obstacles are set in stone. Cause every obstacle is just a stepping stone to hexes known. I've got to get some profit in this dome and change my setting. Either escape this place or make it heaven. And get my cake like it was April 7th. Follow me along. I let this urban music swallow me at dawn. The fans worshiping like I'll be thy song. But when I last hear, these people probably thought my past year was cashmere. But savage on the beat, but in the street, I'm just a cashier. I heard a random fan take a home to get my throne burst I'm sorry, fam, you got the wrong person. It's fucking embarrassing. take it as this as stuck up and arrogant, but I'm trying to handle my biz, so can I live? Yo, these motherfuckers see you in vids and think you big time. I spit rhymes, put meat on my ribs and make a quick dime. I'm just fine without the stacks of cash to add them up, but I gotta get to that no matter what. Batter up. That's all for you. I'm wiping out your whole team. i splatter your dreams with lyrics to shatter your skin. That's all for you. I'm wiping out your whole team. i splatter your dreams with lyrics to shatter your skin. That's all for you. I'm wiping out your whole team. i splatter your dreams with lyrics shatter your scheme. That's all for you, I'm wiping out your whole team. I'll splatter your dreams with lyrics to shatter your schemes. So y'all niggas thought it would be easy. Getting a deal like getting a pair of Yeezys. But I show y'all hoes that I'm talented. Art exhibit like the new Shabazz palaces. And my new balances and any from Dallas. My homies push a text to your T with no malices. I Ignorance is bliss to a killer. Like small bills ain't shit to a dealer, but we made it. Recorded this track while I'm faded. You can love it or hate it. I'm somebody favorite, nigga. Clap from me. Give me some applause. Clap from me. Give me my awards. I came to cash out, rock mics and mash out. Roll up and pass out until my last out. My autonomy allows me to bomb atomically. Give mics lobotomies, committing atrocities. From the school of Socrates, my philosophy is criminology. Glaciers of ice on silver side, like Poppy. Box cutters give you more parts than Rocky. Short and stocky, 52 blocks, don't try to box me. Too many times those pigs try to knock me. Archive my rhymes for MCs who wanna copy. Flow choppy, new wallies, I keep my game tight out of the shadows. Murder MCs in plain sight. That's all for you, I'm wiping out your whole team. Out, splatter your dreams with lyrics to shatter your skin. That's all for you, I'm wiping out your whole team. Out, splatter your dreams with lyrics to shatter your skin. That's all for you, I'm wiping out your whole team out. Splatter your dreams with lyrics to shatter your skin. It's all for you, I'm wiping out your whole team. Splatter your dreams with lyrics to shatter your schemes. It's all funny games to the lame show up. We came in the same floor, but you can't go up. I'm flexing in my section where ain't no cuffs. Don't sleep up in this motherfucker, ain't no crutch. Couple chicks on my arms, but it ain't no cuffs. Niggas looking real hard, but you ain't gon' touch. See a lot of young thugs, but they ain't so tough. I'm James Hunt up in this bitch, but it ain't no rush. And I'm burning Nicky Louder, but it ain't no Dutch. You trying to find a flyer, nigga, but it ain't no such. You in the house, Sam Jackson and James. Django, bruh. I am the master. You could get your Kango crushed. I'm Zach Randolph in the paint, ain't no bluff. Slacked off with this rap shit, but ain't no rush. And I shine cause I'm supposed to. This ain't no luck. Celibate level of concern for you, ain't no fucks. It's all fun and games till I scuff my J's. These Oreo fives fucking up my suede. You little thirsty ass niggas trying to suck my wave. Thought I just told y'all about the fuck I gave. I am Mo Claret from the Buckeye days. These hoes post Claret. That's a buck I save. Can't allow an alibi alimony to deduct my wage, and I'ma die a OG like Junebug Spade. If I ever OD, it would be too much haze. I ain't never paid homage, I just do what pays. Bust a 40 OZ when your crew cut fade? If any one of my sons throwing too much shade. Too much That's all for you, I'm wiping out your whole team. Ow, splatter your dreams with lyrics to shatter your skin. That's all for you, I'm wiping out your whole team. Ow, splatter your dreams with lyrics to shatter your skin. That's all for you, I'm wiping out your whole team. Splatter your dreams with lyrics to shatter your skin. That's all for you. I'm wiping out your whole team. Out. Splatter your dreams with lyrics to shatter your skin. Shatter your schemes. Ben bah voilà, le top 5 de LBR est terminé. Voilà, voilà un premier top 5, c'est dans la boîte. Donc, euh, donc voilà, un top 5. Euh, assez, euh, assez personnel. Hein. Je pense qu'on est dans, le, dans la lignée du rap qu'on aime, euh, qu'on aime du côté du 105.9 euh, des Les et de l'Antichambre. Non, puis ça fait plaisir, c'est parce que dans le top 5, il y a des morceaux, des groupes que, va dire qu'on aime complètement et puis il y a toujours des découvertes, comme les, par exemple les deux derniers titres que tu as joués. Ouais, ouais, ouais, les deux derniers titres, c'est mes deux dernières rentrées vinyliques. Euh, et donc j'ai voilà, j'ai vraiment voulu les, placer dans ce top 5. Donc on peut débriefer rapidement sur les, euh, sur les 5 titres qu'on s'est écoutés. Et c'est vrai qu'on se faisait la remarque euh, avec toi Ben pendant, pendant que je mixais, c'est que c'est des artistes dont on entend régulièrement parler dans l'antichambre, donc qu'on retrouve aussi dans nos top 5 des années précédentes. Donc ben voilà, euh, c'est ce qu'on aime, mais du coup, euh, c'est appréciable de voir que ces artistes euh, s'installent aussi dans la durée et sortent régulièrement des. Surtout que certains, on les a découverts, bah voilà, ils sont apparus sur la scène, ils ont été mis en lumière assez récemment, on va dire, enfin dans les dernières années. Et oui, maintenant on les suit régulièrement et hum, hum, hum eux nous font vraiment plaisir en sortant de... Et certains sont même déjà passés dans les studios d'Elebor pour des sessions live. Euh, bah, c'était le cas du, premier groupe de ma sélection, il s'agissait de, de qu'on avait reçu à l'époque, c'était à l'époque de leur premier album, ça doit être il y, a, trois ans de ça à peu près, pour une, superbe émission, une jolie petite session live. Et donc ils sont, ils sont revenus euh, cette année, enfin cette année 2015, avec un deuxième album qui s'appelle Past, Present, Future, qui est sorti sur le label français euh, Underground Records. Parce que Daphonix au départ c'est un groupe danois, mais j'ai l'impression qu'ils sont maintenant bien installés en France, notamment euh, à Paris. Et puis il gravite un petit peu autour de la de l'équipe de, de, de, Matic, de Wax Taylor, de, de, tout ce monde-là, de, de Racecar, enfin voilà, toute cette un peu cette communauté. Euh, parisienne, donc Da Phoenix euh, s'est rapproché. En tout cas, voilà, leur premier album c'était Enter the Sideshow Groove, leur deuxième album c'était Say Past Pleasant Future, et on s'est écouté le morceau Don't Cry to Me en featuring avec euh, le chanteur rappeur euh, Elias qu'on retrouve régulièrement sur leur projet et puis qui euh, qui, fait leur, qui fait la scène avec eux. Et je crois qu'il a sorti aussi un autre projet, je suis pas sûr, hein, je pense un autre plus côté américain, je pense. Parce est d'origine, je pense qu'il est de LA, je pense. Ouais, ouais, ouais, tout à fait. Donc c'est bien possible, mais voilà, il est très présent sur les, sur les deux albums. C'est quelqu'un qui a une grosse, euh, personnalité, puis qui a, un, gros coffre, et puis qui amène une petite euh, touche euh, soul, on va dire, à, la musique de Da Donc une musique ben, qui mélange des productions et de l'instrumentation live, puisque le groupe en fait c'est cinq personnes, hein. un producteur, un DJ et puis trois, musiciens, batterie, basse, guitare. Donc voilà, un, bon mélange qui donne un son euh, chaleureux, assez funky le, plus souvent. C'était le cas notamment de, de, ce Don't Cry to Me. Donc voilà, un bon petit album. Il y a d'autres, euh, il y a plusieurs très bons titres sur cet album. On retrouve pas mal d'invités euh, au micro avec ASM notamment. On retrouve ah, pardon Il y a un des Jungle Brothers. Ok, d'accord, ouais, Il y a aussi ben, il y a aussi Coucou Agami qui fait aussi la scène avec eux, un autre américain. Voilà, en tout cas plein de de beau monde. Et puis ce qu'on apprécie aussi, c'est qu'il y a une bonne dose, euh, une bonne dose de scratch. donc euh, voilà, vraiment euh, un groupe très complet. Ensuite, on a écouté The Mouse Outfit, donc pareil, qui avait sorti un, gros premier album il y a deux ans de ça, et là qui est revenu avec un deuxième projet, Step Steadier, bah voilà, qui est, dans la, qui dans la même veine que, le précédent album, qui est toujours aussi bon. ce qu'on peut dire, c'est que le le maître mot de cet album, euh, c'est smooth, on va dire. Hein. c'est du son, euh, du son très jazzy, euh, des productions bien, bien léchées. Donc, un album de producteurs, puisque Max Outfit, c'est d'abord deux, voire trois producteurs, je, crois. plus déjà deux, ça c'est sûr. voilà, ouais, originaire de, de, Manchester. Et puis voilà, qui, qui s'adjoignent les services de musiciens live et puis de différents MC de la scène anglaise principalement. Et c'est vrai que j'ai plus la chance de les voir en live, mais je pense que leur, euh, leur premier projet, c'est d'abord le live avant de sortir euh, des projets studio. Mais bon, ils ont sorti ces deux albums, ils ont fait pas mal d'autres projets en collaboration, notamment je crois qu'il y a un album avec euh, Matic, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Donc, euh, donc un groupe, un, possi, on va dire, fait pour le live, mais qui est, très bon aussi en studio. Donc, on vous recommande cet album euh, Step Steadier. Et d'ailleurs, c'est euh, le titre qu'on a écouté ce soir, c'est le deuxième titre de la sélection, dans cette petite ambiance jamaïcaine, voilà, ouais. sur un sample de Edwin Starr, je crois bien. Oui, Easy In. Et c'était donc le morceau Steady, Step Steadier en featuring avec, euh, avec Fox. Donc voilà, un album euh, sorti en vinyle euh, grâce, grâce au, au shop devenu label HHV. Donc voilà, qu'on vous recommande les yeux fermés. Un autre groupe, là aussi c'est un album un peu plus de producteurs et qu'on vous recommande les yeux fermés. On vous en a déjà beaucoup parlé dans l'émission. C'est le duo de producteurs Jazz Pastix qui nous vient aussi euh, d'Angleterre et qui a sorti un, ça doit être leur deuxième album, deuxième... troisième. Euh, ils, ont, sorti d'autres projets, mais qui étaient, je pense, qu'en digital. Et là, c'est vraiment le deuxième en, vinyle. Et celui-là, ils l'ont sorti donc en collaboration avec euh, euh, le duo de rappeurs californiens Rebels to the Grain. L'album s'appelle Uncut Fresh et c'est aussi le titre du morceau qu'on a écouté ce soir. Et ben là, c'est pareil, on est dans des productions super jazzy. Pour le coup, qui sonnent vraiment années 90, je trouve, sur, sur cet album-là. Euh, et puis voilà, cette touche, euh, euh, ce flow, cette manière de rapper la californienne, vraiment qui apporte pas mal de fraîcheur et de bonne humeur dans cet album donc euh, qui est composé d'une bonne dizaine de titres et puis euh, pas mal de pas mal d'interludes, euh, un petit peu scratché, un peu parlé. C'est un peu la marque de fabrique des Jazz Pastix et on vous les recommande. Et puis je pense qu'on les retrouvera dans le top 5 <laughs> de 2016 puisque c'est vraiment des, ils ont un, gros appétit de, production et là ils ont déjà sorti un, nouvel EP en vinyle et puis je crois encore des remixes. Bah, le, EP, e le EP, je pense sort là début février. Euh, vous d'ailleurs, on va dire en exclu, vous les avez derrière en instru, parce que c'est ce que je joue en ce moment. Ok, tu peux monter un petit peu le son d'ailleurs. non, non, ça va rester euh, <laughs> comme ça. Et donc, euh, et là, c'est un projet avec un MC qui s'appelle Sleep Sinatra. Oui. Donc voilà, ça c'est ce P là. Après, ils ont d'autres petits projets qu'ils ont sortis en numérique, où ils, se, ils ont une deuxième entité, ils s'appellent les Sleep Map Brothers. Oui, j'ai vu ça. Et donc euh, voilà, ils ont sorti deux petits titres gratuits. En tout cas, ils n'arrêtent pas. Ouais, ouais, c'est vraiment des, euh, boulimiques de, la prod et, du scratch. Et euh, voilà, c'est pour notre plus grand bonheur. Et puis la plupart de leurs productions sortent sur le label Dusty Platter, qui est aussi très actif dans le milieu du, hip-hop indépendant et dont on apprécie particulièrement les sorties. Très bien. Les quatrièmes Le quatrième, c'était un producteur, encore finalement, c'était beaucoup de, projets de producteurs, euh, qui nous vient d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, il s'appelle Soul Chef. Euh, c'est un producteur que moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, alors qu'en fait il a déjà pas mal d'albums euh, à son actif, mais qui je crois pour la plupart sont sortis en digital. Donc là c'est son son premier vinyle, un double album de 17 titres, donc c'est bien complet, qui s'appelle Good Vibes et qui est sorti sur euh, euh, le label français Delicious Records. Donc, euh, donc là, pareil, on est dans le boom bap, c'est très jazzy, c'est vraiment. c'est posé, c'est soul, c'est soul chef. Donc l'album s'appelle Good Vibes et le morceau qu'on s'est écouté c'est Sunrise to Sunset en featuring avec Internal Quest et le DJ français, je crois, DJ Venom, qui nous posait quelques scratchs bien énervés sur le refrain. Euh, voilà, donc encore un, bon petit album sur lequel on retrouve euh, on retrouve pas mal de, monde côté micro, euh, des connus, des moins connus. On peut citer Blaze, qui avait donc sorti, qui avait travaillé avec okay, Soul Square, qu'on ne présente plus, The 49ers, et puis euh, également un MC qui s'appelle A1 et c'est la transition parfaite puisque A1 euh, bah, ce sera c'était le cinquième titre euh, de mon top 5 c'est un titre extrait d'un projet qu'il a sorti avec, avec le, le, producteur Phonix donc c'est A1 and Phonix et l'album s'appelle Knowledge of Self et c'est encore une fois sorti grâce au label Dusty Platter euh, donc voilà, le morceau s'appelait Gift Unlimited, c'était le dernier morceau avec cette petite trompette un peu euh, mexicaine, on va dire, et puis le, le, sample, le sample, du refrain, c'était bien sûr euh, Guru. Donc c'est le deuxième album de, de ce duo, hein. donc euh, un producteur AMC, tous deux viennent de la, de la côte est des États-Unis. voilà, c'est un, un, le morceau qu'on a écouté là était assez, euh, pas énervé, mais assez euh, dynamique, on va dire. Alors qu'il y a beaucoup de prod, beaucoup plus jazzy, avec pas mal de, beaucoup de samples de piano, de, cuivre sur l'album. En tout cas, c'est un, un, très très bon album euh, que je recommande. Et puis intéressez-vous à, A1 et Phonix, qui ont pas mal d'actualités. Phonix a sorti un album avec un autre rappeur qui s'appelle deflow c'est aussi sur Dusty Platters, je crois. Et puis A1 a sorti aussi un album en, collaboration avec QNC, une légende new-yorkaise. Qu'on a l'habitude d'entendre dans l'émission. Donc, euh, donc un euh, MC, un producteur qui, sont, ont été très actifs en, 2015 et à mon avis qui vont continuer à l'être. Donc euh, pour nous, c'est parfait. Je voulais juste faire une petite parenthèse parce qu'on a parlé beaucoup de producteurs et on va juste signaler pour ceux qui n'étaient pas au courant, mais le début euh, de l'année 2016 euh, a été endeuillé avec euh, la disparition de monsieur Mark B qu'on avait souvent l'habitude de jouer dans l'émission. Moi, je l'ai découvert grâce à toi. Euh, dans, l'émission. Donc euh, ce producteur euh, qui devait à peu près avoir notre âge, on va pas dévoiler notre âge, mais bon, qui était quand même déjà là depuis, bien installé depuis un certain temps, et donc qui est mort dans son sommeil, on ne sait pas de quoi, mais bon, en tout cas, il était plus très présent au niveau production, hein, ça faisait un petit moment qu'il avait plus rien sorti, il était un petit peu actif sur les réseaux sociaux où il faisait beaucoup de digging, donc il, allait vraiment à la pêche de, magnifiques trouvailles. Et donc, euh, bah, c'est une grosse perte quand même. Pour Ouais, voilà, il semble qu'il a laissé un gros vide. Hein. On a vu toute la, communauté euh, de producteurs, de diggers euh, anglais, notamment vraiment marquée par, par sa disparition. Donc, c'est quelqu'un, je pense, qui a. C'était un nom, c'était vraiment un personnage. Et puis, c'est vrai qu'on a tous découvert, moi le premier, avec, avec le superbe album qu'il a fait avec, avec Blade, qui s'appelle The, Unknown. Unknown. c'était au début des années 2000 et et c'est l'occasion d'en reparler, c'est l'occasion euh, d'essayer de, de vous reprocurer euh, cet album qui est vraiment excellent. Voilà. Donc euh, bah là, on va partir sur ma petite sélection. Ma petite sélection, donc top 5, 45 tours. Et puis je vous la débrouille après. C'est la spécialité de l'oncle Ben, on le sait bien. Allez, c'est parti sur les 105.9 de Radio et les bords. Vous êtes toujours dans l'antichambre. It's never ever rotten, always funky fresh. From James Brown spinning, we've been Charlie Sheen winning. Yeah, let's go from the beginning till we hit the extra It's no doubt, no question. Spark a new lesson on the groove progression, a well possession. Treat it like a profession, I'm a pro confessing. Skills in terms of messing with the funky rhythms, blessing break beats from the turntable. Always willing, always able. Just plugging the microphone That's as a fly, Adidas kicks, piece the funky door yet. Still rocking it tight. One day we gonna party at the stereo site with the levels just right till the break of dawn. Yo, piece the daylight soul. I love that song. You know it's been too long since real beats for mainstream. Built a rock crew park for the new scene. DJs, b-boys getting on down. Graffiti on the train lines leading the town. Rap spitting trash ain't staying around. MCs must master the underground sound delivery. So we gas rhymes are getting live, son. You must be kidding, G. fresh and clean, it's never sloppy. Tell your mommy, tell your mommy. disconnected playing hockey, so it's shocking as we drop beats from the old school. It's never old full, classic material, relevant to now. Know the roots and understand just exactly how. Boomin' jazz, funk tracks, soul Motown stacks up before the beat treats. Reaching new feats, the people out their seats got the wild style on the beat street. Oh yeah. a place, a the show to begin. Cause I'm more than what you're doing, never bringing nothing new in it flat. I'm the spark and attack that's taking over. Lucky you're seeing like a four leaf clover. Get it while I'm getting it good, then let it go. Shower in the happiness, I feel I'm afloat. No, no, no, nobody can stop me. Now or never, kinda forever finding a copy. Lost mission, you're officially hooked. Cause I'm whipping in the field like the smoke of a cook. When I'm heard, heads and necks get shook. I'm ill energy. Son, my name's music. are you ready? songs to incantations, travels and psalms to instrumental. Your voice rhythms tap by your palms, create moods and rooms from wild to calm. Whatever style I'm on creates a special bond. Cater to your taste, causing you to respond. You long for the first time feeling. Raising the ceiling, I played the background during your sexual healings. They talk over me about money and drug dealings, blaming me for concert violence and club killings. But still appealing the feelings of real change. My range is eccentric at times. I seem strange, seem fame in all capacities. What else could you ask of me? So is it wrong if you and shake your ass with me. Check my tenacity, evolve every decade or so. Hey yo, my name's music. Everybody's moving and I know you wanna ride. I know you want to peace, cause you feel it in your chest. The more you open up, I'm releasing all your stress. decompress that negativity the activities. Touching you inside your soul, relax into me. Move you physically, spark creativity. Existing as the soundtrack of your history. I bang the boogie and up jump the rhythm. Make you taste colors, yes, taste colors. Dance in a prison with a room full of others. Or by yourself tripping, or with a crew flipping. Body sweat dripping, feel them kicks hit music. Yeah. KOS, Verb, Russian, Misfit Music. LA all day making moves, man. Tripolar EP. We can't be stopped. Collaboration of the minds, tripolar, my quota is to kill them every time. Sit back and try to find another team, ill as mine. Misfit you get your fix off of every single line. In hell, we came too far to ever fail. Fuck raps, man, I'm giving you hell. Shit, it ain't hard to tell. I excel, then prevail. Wild out and jump into the crowd like Miguel. Homie, I'm setting sail on this mission. My intuition be similar to C4. I blast the competition out the motherfucking frame. Fall back, you know the name. V the Armageddon, the overlord, the pain. I know you feel it, man. You say you sick, I'm a different strain. The black death pandemic that could rock your brain. Eternal flames, on Prometheus side. Rap radio, Raheem banging beats on the box. Footwork like I came, I be dreaming a lot. Triple double, you in trouble when I'm reaching the top. Snipe them out from another dimension. Plus, I don't need a trophy or a prize, fucking honorable mention. Just salute me like a young Huey P. Flags waving in the wind, boots stomping heavy in the streets. Killing beasts, man, I do this every day. While Russian fucking actresses and models in LA. This is how it should be done. And I'ma dance it up. Like, like, like, I like that. This, this is a warning. Good morning. Making you and your clique. I'm, I'm, I'm killing beasts, man, I do this every day. Get your fix off of every single one. March on bars up instead of bar none. The opening credits of a feature that'll have a long run. From California to the mystics of the Zia, guillotine fever. Now we play the role of a supreme leader. Genesis, non biblical sense. In the sentence of hip hop, we brothers are the subject the emphasis. The winds of change, harnessed in the microphone. Bare knuckles, sparing no soul when the fight is on. In this stress city we walk, receiving standing ovations. Might is touch because the page has no patience. Guadalupe merged with the pen. At our backs now, a continuous struggle scream of work, never back down. Crowds form, the riot for eardrums now formed in the heat of battle. The journey is the award, where the masses applaud, expecting a reoccurrence of events where the structure is never refurbished. Natural Beautiful cause of death, and then followed by reincarnation that extends life on the beat. The writings of a group that doesn't allow your below standards to regroup. The sound is our solitude. You got guns, then shoot. But this life for us goes way beyond the booth. A crew that's individual, nonconformist ritual set apart. Be ready for the lyrics and visuals. Yeah. Rush on the beat. The homie DJ SR on the cuts. Uh huh. What up, Jonathan? Voilà, mon top 5 spécial 45 est terminé. Et de 2. Et de 2, c'est dans la boîte. Alors, euh, bon, il n'y a pas d'ordre hein, de préférence hein, dans nos top 5, il faut bien le, dire. Hein. c'est comme ça, c'est un peu au hasard. Donc, euh, moi, j'ai commencé avec Monsieur Jarwan. Donc, son premier 45 tours euh, qu'il a sorti, donc, qui s'appelle A Little More Funk, avec bah, encore un groupe qu'on ne présente plus, qu'on a eu en concert deux fois, qui s'appelle Dragonfly Empire qui viennent de Calgary, donc au Canada. Et puis la phase B euh, avait un bon petit titre avec le groupe Bumbozy, euh, le morceau qui s'appelait LH Vibe. ben voilà, donc Monsieur Jarwan ex, parce que le groupe n'existe plus, Acousmic. Maintenant, il a formé donc son, un autre petit groupe avec Senbai, un des MC d'Acousmic, ça s'appelle Pitch Caps c'est à surveiller. Ils ont des petits trucs qui vont, sortir prochainement. Et puis entre temps, bah, il avait sorti aussi, euh, on va dire en 45, il en a sorti euh, un deuxième avec Monsieur Carpet Face. Euh, je sais pas si on avait eu le temps. si, si, joué. Hein. Bah, j'ai l'impression qu'il s'est lancé dans une, euh, dans une série là, de 45, donc a priori on peut s'attendre à, voir d'autres 45 de Jarwan arriver prochainement. Voilà, donc ensuite euh, nous avions Boca 45, donc pareil, quelqu'un qu'on ne présente plus, un DJ producteur euh, anglais. Euh, je pense qu'il est aussi derrière un collectif qui s'appelle, je pense, 45 Live, qui s'occupe de booker des gros noms de DJ. On Suspect, Format, Mark Hype, beaucoup de monde, Oli Tiba, tout ça, pour des grandes soirées un peu à travers, on l'Europe pour l'instant. Et donc euh, le morceau c'était en compagnie de The Good People, Monsieur Emsky et Saint. Donc euh, le morceau c'est un remix euh, signé Soundside, donc Johnny Kuba et Olitiba. Le morceau s'appelait People Are You Ready C'était sorti sur le label Digga Please et c'était extrait, alors la version originale est extraite de son dernier album qui s'appelait Dig It Beats Repeat. Et puis, euh, qu'est-ce que j'allais dire Le troisième, euh, nous avions. Alors attends. Ah oui, celui-là. Je ne l'ai pas noté sur ma liste. Je vais juste le reprendre dans les mains pour pouvoir le débriefer. C'est sur l'excellent label Origou, donc le sous-label rap du, label allemand euh, All Label. Donc euh, tenu par deux frères et là ils nous ont sorti une série de 3.45 avec assez rapproché. Je vous ai sélectionné on va dire le deuxième, le morceau c'était March On c'était KOS, euh, euh, V3BRB and Rusher. Donc euh, moi j'ai beaucoup aimé, ça fait vraiment hip-hop 90s. c'est droit pour ce qui plaît aux auditeurs de l'antichambre. Et puis après les deux autres titres, donc c'était plus on va dire du break, du funk. Donc nous avions Polyrhythmics, donc le morceau El Fuego sur le label canadien Kept Record. Et euh, donc ils ont déjà sorti trois albums euh, en 2011, 2013 et le dernier en 2015 qui sort là euh, en 2016 en vinyle, donc toujours sur Cape Record qui s'appelle Octagon. Donc un très bon groupe de funk. Et puis le dernier, c'était la phase B d'un petit 45 du groupe Function. Le morceau s'appelle To the Yard, donc là c'était la part 2. Et euh, c'est sorti chez Bandoni Music, donc c'est euh, en fait euh, monsieur Mike Bandoni de Function qui joue des drums et donc qui lui a fait dire son petit label pour sortir ses productions. Et donc le groupe Function a pour l'instant sorti deux albums, un en 2008 et un en 2012. Voilà ce qui conclut mon top 5. Très bien Bien sûr, comme d'habitude, dans nos top 5, il y a quand même toujours des petits outsiders, mais bon, on les passera peut-être au courant de l'année 2016. Oui, de toute façon, on n'est pas. L'émission se veut euh, intemporelle. Bon, il nous reste allez, une dizaine de minutes même, petit quart d'heure. Et eh ben moi euh, je vais essayer de faire rentrer 4 euh, ou 5 titres, euh, on verra si ça se transforme en top 4 ou en top 5. Le debriefing, bon, on le fera sur le site internet, Je pense, ouais, si on a le temps, ou enfin on verra comment, comment, comment ça se passe, mais on va quand même laisser la majeure partie de la place à la musique. Donc moi je vais plutôt vous emmener sur des terrains... Exotiques on aura du brésilien, du capverdien, de l'africain. Voilà, donc un, un petit florilège de 5 titres euh, latines, afro-funk euh, qui, ont marqué mon année. Voilà. Et eh bah ben, très bien, donc euh, on va terminer ça avec ça, pardon. Et puis on se dit bah, très bientôt la semaine prochaine sur les 105.9 de Radio bords toujours pour une émission de l'antichambre avec LBR, l'oncle Ben. Et puis on croise toujours les doigts, c'était notre fil rouge, il n'est toujours pas là dans les studios, monsieur Nutty on l'attend impatiemment. À la semaine prochaine. tira e bota, bota e tira, tira e Gioncore ripa, gioncore voce Di tutto ma ne era barra se una roccia la terra E illusione migrazione, gioncosa di essere esplorato Gioncosa di essere maltrattato Gioncore ripa, gioncore Allez, on débriefe rapidement les quatre titres qu'on vient de s'écouter. Le premier, donc, c'était un edit d'un morceau brésilien euh, du, chanteur Elisio de Buzios c'était le morceau Tamanquero. Quero euh, ». c'est un edit de deux producteurs brésiliens qui s'appellent Selva Game. Ensuite, on est parti du côté du label Sofrito qui s'est lancé dans une euh, série de 45, la Highland série, et puis donc l'île qui était à l'honneur pour ce morceau, c'était le Cap Vert avec Abel Lima et les Sofa, Coré Riba, Coré Baxo. L'avant-dernier titre, c'était euh, le Soul Jazz Orchestra qui est revenu avec un nouvel album en, 2015 qui s'appelle Résistance. Et on s'est écouté le superbe titre, pour moi le meilleur de l'album, Cosa Cosa Et le morceau qu'on écoute en ce moment, et on va le laisser défiler ensuite pour terminer l'émission, c'est notre ami Patchwork, aka Mister Présidente, qui est revenu avec un nouveau projet. Lui aussi, c'est un boulimique. Le projet s'appelle Voilà, l'album s'appelle On te l'avait dit. Donc voilà, c'est du, du disco euh, à, la sauce, euh, à la sauce africaine. Et. Euh, euh, on en écoutera d'autres pendant, pendant l'année qui vient. Et le titre qu'on écoute, c'est le disco des capitales en featuring avec Pat Kala. Voilà, bonne semaine à tous. Rendez-vous jeudi prochain sur les bords dans l'antichambre. Ça danse à Ça danse à Niamey. Ça hmm. danse à Lomé. Ça hmm. danse à Yaoundé. Ça hmm. danse à Boaké. Ça danse à Cotonou. Ça danse à Dakar. Ça danse à Toronto. Ça danse à Zanzibar.